Y yo sé bien estoy llamando solución a engañarme. Todo no tiene que tener un porqué. Aunque yo me esfuerzo en que esto salga bien, me debo querer y seguir en pie. Hay cosas que llevan tiempo y otras que tiempo se lleva, solo mírame. Quizás hay heridas que deben estar, porque me hacen recordar lo que pasó en mi piel. Otra mañana que levanto con las ganas de morder esa manzana, pero me lo prohibiré. Me he dado cuenta que no busqué una salida El laberinto que yo estaba, porque de él me enamoré. Lo peor es estar mar y no saber por qué. Lo peor es caminar y no saber con quién. Sé que en la vida se calle y no dicen si la batalla es contra mí o conmigo. Porque yo vivo tan solo para complicarme. Correr hacia todo y llegar siempre tarde. Vivir con agobio, crecer con el odio de nunca aceptarme. Pa acabar muriendo en el desastre. Sé por lo que lucho y no voy a cansarme. Voy a poner el mundo de revés y hacer todo para encontrarme. No sabes lo que yo necesito en ese instante. Algo dice no debes pararte mi bienestar para que tú sientas estés bien es como tirar agua al vacío muriendo de sed. El primer fallo que tuve es morirme de frío y ser el primer abrigo de todos menos el mío y me puedo equivocar una vez la segunda que si falles será culpa mía no de que el error me pague. No existe un camino que te cambie si tú sabes que eres tú quien cambia lo que vale. Yo estoy llamando solución a engañarme. Todo no tiene que tener un porqué. Aunque yo me esfuerce en que todo salga bien Me debo querer y seguir en pie Hay cosas que llevan tiempo y otras que El tiempo se lleva, solo mírame Quizás hay heridas que deben estar porque me hacen recordar. Porque yo vivo tan solo para complicarme. Correr hacia todo y llegar siempre tarde. Vivir con agobio, crecer con el odio de nunca aceptarme. Acabar muriendo en el desastre. Yo sé por qué lucho y no voy a cansarme. yo necesito un Algo dice, no debes pararte